Egun entzuleak, zuleak, politikati politikarako saio berri bat dugu, ostiralko izontan, mendituzten ene inguruan, beraz, hiru gomita, beraz, Nikolas Belen, egunon. Egunon. Anik Trondai, egunon. Egunon. Eta Iker Etxepare, egunon. Egunon. Berriz alietan entzun dugun gixan, beraz, e, eh, beterraman atzo marka ie, beraz, baionako apespikua mintzatu eta beterrameko bozera malia ere, logan baso. Janik Logan Baixo irrati hau eta mintzatu zen eh, aztelenean eta eh erranginezake ber mezua eman dela atzoko prentza itzinekoan eta e, zuekin aipatu nahiko nuken e, galdera da izan ere bai Logan Baixo eta bai markaiek erraite dutena da Elizak edo Elizako arduradunek etzikiten zer gertatzen ari zen betagam kongregazioan normala ote dea, ez jakite hori, Nikolas Blen? Ez, eh, ez da normala, bon, lehenik pentsatu behar da biktima guztiei afera untan, eta diren, ateratzen diren eh, afera guztietan. Egun da berroite mabi plenta, eh? Bai, e, eh, salak eta horiek zenbatuak dira, baina zenbat kasu dira ere eixilpean geratzen direnak, eta beraz lehen hitzak eientzat noski, bi e, ez da bakarrik elizan gertatzen, baina elizak kasu horietan badu hartura bat, e, dakidana zartxiboak ez dituzte oraindik ireki, eta ireki nahi, beraz hori hori problematikoa ikusten dut, eh, badut buruan ere markaie apespikoak berak, 2008 ama zazpian, zaramanean aferaren inguruan uh, bortizkeria hor ere bortxaketa uh, bere hilobari, ama bi urteko gazte bati bortxaketa eginik, sei urte eman zituen uh, plenta eta salaketa publikoa e-, e-, egin baino lehen uh, markaie apespikoak berak. Uh, eta asumitu zuen posizio hori, beraz, sinesgarritasunaren aldetik nik e, dudak ditut e, eh, Elizak zinez behar bezala tratatzen ditula e, eh, gai horiek behar den seriostasunarekin e, eta eta betagamena e, nik hori ditut tipitatik entzuten ginuen e, zerbait gauza batzuk gertatzen ahalzira bortizkeria bederen seksuala ez dakit horien nik ez duten zun me bortizkeria bagenaken beraz orain ogoi urte berantago erraitea ez genakien ez dut sinesten Hmm. Iker etxepare, e, eh, peio hospitalek hemen e, eh, gomite genuen, berak ere zioen, eh, Eliza, edo jerarkia denean hau gordetzen duena, nola posible ber Elizak hau, afer hau, garbitzea. Nola suritzea. Ez, nola den posible Elizak gai honi bolta maitea, edo nola konpon Elizak, bera izan denean urteetan... Gorde duenean. Ba, ikusten dugu zinez bazela ez sistema horukok bat, baina ingurumen eh, oso bat, bazekitena, garaian bazirela bortizkerea asko beraz eh, eskola honen eh, paretengi belean, Oai Elisak be, eskertu behar da ere uh, Mediapart, Mediaparti esker, hori guziad badakigu, beraz, oai, be onartu behar du Elizak, ba sekiela, uh, barkamenak ere eskatu behar ditu, uh, es, eskaini behar ditu barkatu uh, biktimei, eta uste denbora luzia izango da, eh, erreparazio handiak behar, ditu, behar direlako, Baina uste dut utzi behar dela piskat eh, bakotsa gure tokian egon behar girela ere, eta eh, ni piskat uh, eh, ikusten dut badela instrumentalizazio bat uh, politikaren aldetik. Ze zentzutan? Ikusten ditut denek komentatzen, ba, go ere hor gira komentatzeko, baina hala uh, inguruan ere uste dut badira alderdi politikoa asko, uste dut bakotsak bere uh, tokian egon behar dela, uh, duintasuna errespetatu behar dela, eta ez da hori guzia instrumentalizatu behar, uste dut ibadakiela guai badakiela bizikiuntza eh, guai onartu behar da, badirela afera frango, eta izango dira oino, ene ustuko, eta emendiko no urbilago, baina uste dut utzi behar da justizia hori eh, behar den denbora, ala, zeta... Zinundri gehiu ere, preskribatu dira kaso gehiena, beraz, denbora iniz pasatu da, nola hor ere uste dut beharko direla gauzak aldatun, beraz, egi, egia da legearen aldetik, uh, nik pertsonalki uh, nahi nuke hori aldatzea, baina ja, utzi behar dira jakintxuak, eh, nola ba, hori da nola eskubidea, beraz, biziki teknikoa da, me egia da, ala nik utzi nahi nuke hori uh, ala, instrumentalizazio kanpo, uste dut Elisa OIB plaza erdian da, eta agapostuak eman beharko ditu, eta ere erreparatzeko behar direla ekintzak. Hmm. Bairu le ministroa beharko deklaratu komisio batean? Ba, ba. Zipristindu da, pixka batez, afera hontan ez, politika eraz hartu da, ekirakzioen bezala? Bai, ados niz ez, errandin eh, Ikerrek eta Nikola ere, eh, biak eh, arruzoin horiek biztanda parteka zentituztula. Bon, nola erran, mementu guntan, bai hui hona da lehen primistoa, eta hor ateratzen dira gauzak, ba, pen, bizpailu pentsaketak eiten aldira. Baina biztanda erten aldela zenako uh, goizago ez, ez diren gauza horiek ateratu, eta, bala, isiltasun hori berda txurituki uh, gelditu, zenta uh, lehenik, eh, nahi nuke erran nik ere, eh, biktimoari buruz pentsaketak bat itutla, bat ira uh, eh, bizi batzu ahuntan handeatiak izan dira, eta bizi guziak pasatuko dute, huaiko eldu horiek, lehengo haurrak, uh, gauza horiek, eh, bortezkari seksual gauza horiek, bortizkeri horiek, kriminaloak dira, eta zinez behar dira salatu eta untsa erran. Eta huai hori erran eta biztanda Elisa bakoitzak behar dira konduak eman, behar dira entxeatu zaita gineatzia, behar dira lan egin, eta eh, gai guzietan behar dira gauza horiek ateratu. Alaike Eh, behar da ere errespetatu Elizan partetik jaunak, eh, jendiak eh, fedea dutenak, uh, Elizan joaiten ez dira denak krimineloak, biztanda ezetz eta beharrik ezetz, denak behar dira errespetatu, banan isiltasun hori behar da atxulituki gelditu eta aurroriak behar dira salbatu. Eta, Eh, Net, nik pentsatzen dut behartiela dien uh, eh, lehengo gizon horiek behartira mm. zigortu eta punitu izan behartela. Alaike, anitz denbora pasatu dira, baina mm. alaike behar da zeitegin. Lege aldatu zionik ere behar bada, preskriptzioiek ez ditezen gerta? Preskriptzio hori aldatu da jadenik legea. Eh? E, e, le violanzen trafamilial hori gobernuak anitz landu du urte azken horietan, eta guai eh, preskrizion hori haida luzatuz, ogoi eta ogoita amak urteari mm, buruz joiten aldira, seurare guai eh, behar duke ono, ene ustez, ono pusatu, zenta uh, urteak edo nola ejan, eh, le dele beharko da, mm. ustez ahuntken du. Ez da gizuek fededuna duna edo, edo ez, baina Elisa... Elizak esoten du hemen sinez handiak galtzen olako aferetan ez eh, azkarrago eh, erreakzionatzerako momentuan. Ba, nire ustez bada erreforma barne gogo eta bat, nik ez dut erranen eh, Elizak bere barnean egin behar duena, baina eh, ala ere, eh, badira gauza batzu aldatu behar direnak sakonki, ez direnak aldatu azken markadetan, eta eta gaiari lotu behar dira, uh, baina estrukturalki, ez kasuan kasu, estrukturalki ere uh, ikusi zer aldatu behar den, uh, ez dut uh, apesen ezkontzat hori dena main gaineratuko, baina badira ala ere aldaketa batzu, uh, eta bostean eh, goguetatzen al eh, eh, direnak, eta uste dut lehen itzartzean erraiten bezala, bai sinesgarritasuna e, galtzen mm. duela elizak, ez du eran nahi adosna izanik ekin fededun guztiak ber zarean diarri behar direla, baina nala ere susmo horiek bagin ba, ziren, eta ez baita tratatu zidira mm. ogoi urte, oita amak urte, ados ere beste kasu bat zuaterako direla ondoko urteetan, segur, eta espero dut bederen itza askatzen alko dela, argi guztia egiteko afera guztia no inguruan. Alere, moral sexualean eh, beharko litzko luke Elizak eh, gogoeta berezi batekin, ze moral sexual irakatsi izan duen urtetan da urtetan, beren eh, kongregazio eta beren eskoletan? Bor, bada, gai bat, ze abuzuak, ze nola egiten diren, ze pertsonen egiten zaizkien, hasteko siur da, zeid behar dela egin, zentab, erranduzun bezala, nahi balimadu elizak behiz goiti abian eta e, bere nola erran e, mm, bere bidea susendu beharko ditu, gauza gurek denak atera, eta denak behar tira e, ez da dieus utzi behar mm, bere isa, eta uste dute gure nola erran mm, Franz nola erran. Aita zainduak? Aita zainduak. Eh, lan hori abiatia dila, aspaldion, eta ez dela fini, eta behar dela atxuritu kisegitu, eta hala, strukturalki behar kodaz zerbait egin, baina uh, askida hauren gainean gauz huriek uh, ahunt, horiek egitea, eta egan ere beste uh, eh, edukazional mailan ere bortizkeriak ez dira mm. Eh, sexual mm. uh, seksual gauzak biztanda, baina bortizkeria uh, hori mm. ez dira ere utzi behar, hola. Ikeratxe parean, nik trundai eta nik kuraz blen ditugu koizuantan hemen gure gomita, politikati politikara. Eta noski politikaz ari gireno ere, herriko bozak aipatu daritu, zen eta justuiki 2008-eko martxoa, beraz, urte bete barru, xuxen, herriko bozak iraganen dira, izanen ditugu. Eta nahiko nuke, ez dakit, eh, hasi dira, prentxan ere artikulu batzuk ateratzen, jadanik Eh, hautetsi batzuk ere hasi dira posizione batzuk eh, hartzen, batzuk dimisionatu dute, batzuk zerrendaren bat sortuko dutelako bilkurak abiatu dituzte. Ikusi nahiko nuke zei eh, urte ondoren zuentzat aldaketarik ikusten duzue, pundu bero batzuk ikusten dituzue, behar bada hiriburuetan iker, <laughs> baionatik e, aziz nola ikusten duzu, janik e, nola sei urte eh, jarren etxe garaik eh, lehen itzuletik justu-justu pasatu zen, bueno. Bo, balda be, betidanik be oposizio bat, jarren etxe garrai, Uh, eh, bo, nik hitz egingo dut uh, ene uh, nola, taldearen izenean, beraz badugu beraz... Uh, sozialista? Alderdi sozialista eta aratago biltzen ditugun beraz eskerra errepublikara, beraz komunistekin ari gira, ere bai. Beraz, momentuz ari gira baitugu elkarrizketak, beste uh, be, mugimenduekin, uh, lortzeko, edo ari gira pixkanaka, pixkanaka, ideala denak biltzea lehen itzulitik. Beraz, bo, momentuz be, bai, gauzak oso komplikatuak dira, eta baitugu desberdintasunak, ekuazioa atseman behar da, zaila da, zenta bon, badira, pertsonak, ba, dira ere ze pastu den eh, eh, eh, azkeneko hauteskundeetan, Me ba, guk ala badugu bide hori bat, hori be, eta malauetik ari gira gu be, Jean René Txegarraien sistema zentro eskuneko uh, sistemarekin uh, bukatzeko uh, sedearekin. Uh, Eta uste dut, eh, eskaintza politikoa eh, berri bat atseman behar da, eta duela bialdiz entxatzen dugula. Bialdiz ez dugu lortu gure eh, gibelean beraz oposizio uh, nagusi bat batzea, beraz ala entxatzen gira mm. besteekin uh, lanean. Nikolas Blen, duela zei urte posibiletzen da, izanen da, urren urtean posible? ikerrek zioen esker guzi horren batasun zerrenda bat osatze? Ez dakit, eta dena den ez nuke ere sobera luzatu nahi baionako, baionak asupat da, baina ez da antzibar egun eta berro eta emezortzi erritugula ipar euskal nire ustez uh, pundu beroetan, eh, edo galdera beroena nire ustez izanen da engaiamenduarena, nik dudak ditut erri guztietan ikusita uh, ze testu inguruan ibiltzen giren ze hautatzen uh, uh, dugu, eh, nire autetxinaiz ustaritzen, baina ze lan suposatzen du ze uh, sakrifizio kakotzen artean, neurtzen dut eh, ene, ene eh, itza, eh. eta parian uh, den erokonizimendua estatuaren uh, ateratzea politika publikoetatik, eta gero eta zailago da uh, tokiko karguen uh, betetzean, naiz eta beti uh, motivatuak giren, uh, iduritzen zau motivazio gero eta gutiago, eta bokazio uh, gero eta gutiago izaitan aldela, eta eta erritipietan atentzioa emango nuke horren inguruan, ean lortuko dugun denetan uh, talde osoak uh, aurkezten. Abertzale ikuspegi batetik eta prentsan agertu da, eh, abertzale familia eta irikia, eh. topak topaketa municipalistak ere eh, antolatzen ditu, martxoaren ogoita bian, saiatzen gira laguntzen engaiamendu hori, formakuntza emaiten, saretze lan bat egiten autetxien eta autagaien artean ikasteko eta prestizaiteko kudeaketarako. Uste dut hori dela gure erronka nagusia, begibistana begibistan atxekiz ere, elkargo mailako hauteskundeak direla, eta gure iduriko elkargo kargo sistema hori ez duguna eskatu, onartu dugu, baina ez duguna eh, eskatu, ondoko mandatuan gai nagusi bat izanen da, ondoko urratxe instituzionalarena, beraz hori dena main behar da, irritarrekin, eta iduritzen zaut, irritarrek gerota gehiago guaitatzen dituztela tokiko autetxeak. Hala ere ustaritzen autetxizira, eta egungo Bruno Karre gauza Pesak beraz ez da aurkeztuko, eta Piero Ruge beraz hautagai izanen dela, ustaritzeko barne borroka txipi horta, gutxi gara bera, nola posizionatzen zareate urte bete ontekan? Oh, borrokarik ez da izan. Borroka e eh, politikoa, Bruno Karrerek aspalditik erran azuen, bi mandatu, eta horretara behar da, marurte pasazitola ere eh, oposizioan, eh, bigarren mandatua bukatzen ari da, eta betidanik erran zuen, gure funtzionamenduan arau bat ere, ola implizitoa diarri ginolakotz, ama bi urte pasata osapez goan, ongi dela eskua pasatzea, gauzak biziki lasaiki pasadira taldean, Eh, biziki konten gira pirok eh, lekukua hartzea, eta orain hasiko dugu eh, barne lana talde berri baten uh, osatzeko, proiektu behiak eta geroari begira jartzeko. Horritaraziz zala ere urte bateko lana badugura oraindik uh, egiteko, eta burinok bururaino ere eraman duela ustaritze bai taldea uh, 2006-eko martxo arte. Anik, hanik zurundai, zentro eskunien aldetik, herriko boza hauek, Garantzitsua dira, gako dira, zuentzako? sekulan gauzak ez dira garantetsuak hori seur da, eta nahi nuke erran horokorkin eh, uh, gaiamendua gauza eder bat dela, eta gure hitipiitan eta lodio batzu, ondio batzu batira ere, baina uh, nik alik maleko errespetiaik dut eh, hauza uh, pezer, eta hen uh, lista guziari zen beti uh, engaimendu hori anitz denbora sartzen dute barnean, sartzen dugu engaimendia bat laik, eta enetako hasteko uh, landier handia rapatzen dut, batielaik uh, eh, eh, puntioko idei horiek, eskerrak edo eskerrak sobera puntiokoak, hori enetako zinezko landierra da. Bestena suspentsatzen dut, eh, puntio hori mm, gabe, uh, anitz desberdin gauzak aberestasuna dela jendea desberdinak ukaitia uh, uh, talde batean, elkarte batian, eta uh, bakotsak errespetuz, baketxa ideiak, adibidez, hara, ara, uh, ni hasteko pentsatzen dut eh, eskualtzalen izala eta maite dut eh, eh, ba, egun bezala, eh, gauzak uh, hola eta uh, pusinoat gauzen uh, kosteko moldeak elgarrekin par partekatziak eta hori du ekartzen ene ustez haute uh, horiek uh, horran hori badutelaik erri batean buruz, proiektuari buruz ez dira ideiak enetako lehenbiziko gauzak baina proiektuak eta proiektuak inguruan nola bakotsak ekartzen aldin mere Ikus moldea bere aberastasuna, eta hortan gure erri eh, eder horiek, tipiek eda hondiak denak eh, mm. bizik etxikitzia. Elkargoak eta abiatu du, Euskal Elkargoak eh, emazteak ere engaia dituzen politikan, tokia ardezaten, badakigu gaur egunean herri txikietan parekotasuna ez dela errespetatua, legez, ez dela beharrezko hori. Nola ikusten dezue ematen emazten toki hartze hori? <laughs> Ba, bada bide egiteko oraindik, dik, bahne naiz elkarguan uh, eh, lan talde bat bada, eh, pareko buruz, edo emaztetak gizonen arteko berdintasunari tasunari buruz, eh, gure gainda, gure taldearen gainda, urtero kanpaina bat eh, ateratzea, eta eta orten erabaki ginuen, uh, eta bostean, bazula zentzua, uh, engai politikoaren inguruan, beraz kanpaina bat uh, proposatzea, gehienetan eta ikusi dugu, uh, ni makean autetxizan nahi, zuztaritzen, uh, etxezetxe ibiltzen girearik taldeak osatzeko, uh, emazten erantzunak gehienetan, e, eta espero erota gutiago, baina da ez naiz zilegi, ez dut denborarik, e, alta e, gizonek bergaldera, gizonai luzatzen diegurarik bergaldera, ez dute jen burua galdezkatzen ono, gut, ono, gutiago, ean zilegi diren, ze ondorio duen alde personalean, familian eta guzti, beraz hori e, dena iduritzen zaut elkargoaren izenean, gure ekarpena izan da, galdezkatzea, eta behar bada aurri iritzi batzu zu eh, bai emazteak badute ekarpen ikaragarria egiteko ere eh, politikan, ikus desberdin bat, eh, egin molde desberdinak ere, eta eta noiztenka, jano ezala horiritziak hautsiz, behar bada mm, bokazio batzu ere irekitzen aldira. Anik, anik gaitz da zerrenda bat osatzea, eta gaitzago da zerrenda hortan emazteak ere hor e, pusatzea bat? Nola ezan, ez dakit uh, nola pentsaketak egiten altien, baina, bo, ebena, eh, eh, ene moldea biztanda izanen dela, uh, maztiak badutela ahunt bere lekia politikan osoan eta hor, politika, gunguziko politikoan hortan, eh, hola hori buruz, baina nahi nuke ezan, adibidez, esenpu bat, be, lasan, erritipi hartan, han biziniz, bada, uh, luzaz, eta astapenetik beti uh, parekatua, parekatua izan dira, uh, izan dira beti uh, emazte eta gizon eh, parian. eta biztanda bakotsak ekartzen dira bere ikus moldea, baina ez dakit lege bat ez behar denetz pasatu, hori ideia puxioa kanbiatu da hortan. Mm. Adibidez, uh, astapenian pentsatzenin eta zenako behartzen lege bat, zenta uh, behar ba uh, nola ezan angaiamendu hori eta uh, nola gure buria pentsatzen dugun aski hona dela, aski azkar edo edo aski xuxen edo aski abila hor sartzia, behar ba amazteak uh, eh, galde gehiago egiten dute bere espitute konfientzia bere baitan, eta behar ba lege horiek ebe zerbait bortxatu du mainan bortxa hori behar ba zerbait hona zen azkenian. Aztapenian enin hori pentsaten, main guen pentsatzen dut uh, anitz emazte be, nike, eh, aztapenitik eh, jintira enesekera, ben ez dakit ideia hona zenetz, baina anastako, <laughs> azteko nik bakarrik behar ba enintzan txekolan ginen munduari buruz. Ordeon, Iker, eh, legeari buruz, eh, adibidez, zukerik uste kuota sistema hori, lege behartzea ona dela, galdera, eta nahi nizu ere galdetu ikustitua gaur egunea ze hausapez, emazte hausapez ditugun iparuzkile herrian. Irietan badugu beraz miarritzekoa. Azparne. Azparne. Azparne. Bon, badira, eh? Bai, badira. Badira, eta Baina izan... guti, guti, guti, herri koskorretu bai, erran dezagun. Uste gut izan dela lege eh, berri bat hor senatuan pastu dira, nun, oai, eh, beraz, eh, errietan baituztenak mila biztanle baino gehiago, izango da parekidetasun beharrezkoa izango da, eta behar dira legeak zeta bestenez ikusten dugu, en naturalki, ala, gizonak ditugu plazan politikan, eta oino, eta usteut nahi balin badugu aldaketa uh, simbolisatu, nik atxematen dut erreskiago pasten dela emazte bat uh, balin badugu buru. Hala. Beraz, uh, behar da, absolutuki uh, segitu uh, emazte eta gehiago uh, aurkestea, emazte gehiago izatea beraz arduradun, izan politikan eta beste mm. ekonomian ere bai, behar dira, beraz, bixai bisai uh, bai. Gara da, mundu honere emazte gehiago balira estatu handietako, erresuma handietako buru, litzitake gertatuko gaur eguneko anabasau dugun hau, ez? Hori zehur da. Hori zehur da. Zeren eta eh, badakigu Donald Trump ari dela goizero, goizero bere Twitter edo X kontuarekin ezkerrezkuin inarrozten bazterrak, eh hor momentu hontan eh, Europak hartu berko du delibero bat, edo hartzen ari delibero bat, behar duela bere burua defendatu eta arma behar duela azkartu, eta ikusi ditugu ere enterpresariak eta politikariak adibidez ego Euskal Herrian ere eranez hau aukera bat alda gure industriarentzat zer diozue armagintza da sustatu Nicolas eh, Galdera zaila da, eta egia da, mementu untan, uh, eh, uh, eh, azkan amarkadetan izan dako arauak edo horrekak, mundu mailakoak guztiz hankaz gora uh, direla. Um, bagira, dendarte batean, nun uh, eh, edabideek, bainan sai sozialek eta gaina hartzen duten, eta erritmo ero batean uh, eh, bizigira. Ni aluzinatzen dut, ikusten dut alarik, eh, Zelenski eta Trumpen arteko bilkura hori, kasik, zuzenean, han bagine bezala, bizi izan dugula, ez zauti duri, dola oraindik amak goi urte, olako goi mailako bilkura bat, azkenan uh, maila nahikoa pala izan duena, baina goi mailako bilkura horiek, ez ginen zuzenean, eta eta horren buru, erreakzio ugari dira, uh, goguetarik gabekoak, beruan bero egiten direnak, eta hori ez, zait biziki eh, egoki ikusten, uh, gai biziki seriosak baitira, uh, eta, eta hortan arrisku bat ikusten dut. Armei buruz, nik beti dudak ditut, ez zauti duri atera bideo ona dela zen, eta beti bada zoin gehiagoka, eta beti gero eta gehiago uh, behar da, besteari konparatuta, gaur egun nik ez dut biziki argi, aldiz argi dutana da, nok duen ordaindu behar, zenta berriz ere hor uh, austeritate eh, politikak eta aipatzen dira, sozial arloan diruak entzen da, miliarka euro ezagri behar balima dira armak eh, erosteko, nik argidut memento batean aberatsenek dutela hori pagatu behar, zenta egiten diren uh, gerra horiek gehienetan eredu kapitalistatik uh, hartuak dira, eh, ontasunak hartzeko, lurak hartzeko, uh, lehen gaiak hartzeko, eta beraz nik badakit hori argidut nok ordaindu beharko duen. Anik arma armatu behar du Europak? Euskal Herriak, enpresek hemengoak armak da entzatu behar dira? Eni seur eh, Putin jaunak e kapitalesumon eh, erritik heldu dela, baina eh, seur da uh, Putinek zerbait hasi dela gerla horari buruz eta Ukrainean ze egiten din uh, bizike grabea, da bai usten dut behar dela Europa azkar bat egin eta hartako eta bakeari buruz nahi balimadugu atxiki ideia hori atxulituki behar dela atxiki bakea, ordion bai iduriz behar dira industrie horiek azkartu eta eta uh, ez da beste biderik uste dut uh, azkartasun horiek hartzeko Europan. Iker, bai edo ez? Bai, biztan dena, eh, denek nahi... Labur, labur, labur. Ah, be, ah, arma gehiago, arma... Ah, armak behar diraz, eta bon, badakigu betidanik, uh, be, indar harremanak dituela iten behaz geopolitikoaren uh, gilzak, eta biztan dena, nik beti sinestu dut, Europak mailan hori guzia uh, eta martxatuko dela. Iker Etxepare, Anik Trunde, Nikolas Blain, mila esker? Mila esker. Esker, esker mila.